شرط اساس گذاشت الله سبحانه و تعالی دستور دادن به این بنای بزرگوار ابراهیم خلیل الله و به این همراه اسماعیل ذبیح الله خطاب به پدر و فرزند فرمود طهرا بیتیا للطائفین والآفقین لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم طهرا بیتیه للطائفین والعاکفین والرکع السجود چهار عبادت که به خدای کریم اختصاص دارن از اون عبادتی الله شروع کرد که غیر از خانه کعبه جای دیگر ادا نمیشه اون تواب اول فرمود تهرا بیتی پایی باز فرمود دیگه عبادتی که باز مکان مخصوص میخواهد که اعتکاف هست و غیر از مصادف جای دیگر جایز نمیشه شیطان هم مثل که خیلی ناراحت نتیم شد همین الان آمده گلوی من گرفته گفتنی درودی بلدید شما بیگلوی که دو روز استراحت کامل داشته اون روزها که نیست استراحت نداشت اونطور نبود حتما یک سری دمهایی بکاره خب لا حول ولا قوت الا بالله هم پشت سرش می آید ثواب امروز مردم کبرها را می و میگن تعظیم ولی کبره های مشایخ را کبره های اولیاء الله را و در دیار ما که دیار اگر هست ما خبر نداریم نبی که در دیار ما نیست انبیاء همه سر جمن در اون شام مبارک و عرض مقدسه به این خاطر سروران گرامی دومی عبادت اعتقاف هست که نمونه اتفاقی نه که پشت این چادر رنگی اونجا تعدادی آمدن و پیش خدای متعال افتادن بیست و چهار ساعت مگر برای ضرورت بشری بیتونم بیرون برن دیگه اجازه بیرون رفتن را هم ندارن اینها گویا خود را ملزم کردن به خانه کعبه به خانه خدا و به اصطلاح بلوچی میاری افتادن و این هم یک عبادت ارزنده الله سبحانه و تعالی این عبادت را فقط و فقط در مساجد مشروع کرده حالا اون خانه هایی که زنان برای نماز درست میکنن اون مسئله جدازانه که اتاقی را زنی برای عبادتش تعیین میکند اونجا تلاوت کند اونجا مکس کنه خب اون خان هم هست لیکن قرآن عظیم و شان این عبادت را هم فرموده است که وقتی شما این عبادت را انجام میدید حتی شب هم از اهل از خانه هلال هم باید فاصله بگیرید ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد امروز این عبادت هم سر کبرها و به اصطلاح ما زیارت ها انجام میگیره میره مردم شبهای متمادی و روزهای دراز خود را اونجا می میکنن و این عبادت را برای غیر خدا هم انجام میدادند. قوم حضرت ابراهیم هم این عبادت را انجام میداد ساموری وقتی بوساله را هم درست کرد این عبادت را انجام میدادند خود را در برابر اون معبود ملزم میکردند می ابراهیم علیه السلام فرمود ما هذه التماثیل انتم لها الواقفون این چه بلایی هستند تماثیل این بتها به شما این مجسمه های شخصیت ها که تمام روز شما رو اینها افتاده اید ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون صابونی هم که وقتی را درست کرد و قوم را دعوت داد که حضرت موسی اشتباه کرده هذا الهکم این معبود شما است حضرت هارون علیه السلام تبلیغ کرد آنها هم در جواب گفتن فنظل لها آکفین تا حضرت موسی نامد ما روی این دو ساله ساموری کافی سروران گرامی این عبادت هم به خدا اقتصاد دارد برای دیگر جای در مساجد به خاطر کردن و نشستن امروز هم این عبادت را مردم سر قبرها انجام میدن بعد یک عبادت دیگر سهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود برای رکوع کنندگان رکو که انسان گویا در اصطلاح شریعت از کمر خم بشه این رکوع است امروز مردم در برابر کبرها به قاتله ها رکوع می کنند اسمش احترامه دیگر فهرا بیتی لطائفین و العاکفین و رکع سجود برای سجود سجده کنندگان برای رکوع کنندگان خود خب برای این امت رکوع و سجده به شرط پاکی زمین در تمام کره خاکی جایز است فقط در مساجد جایز است و تواب فقط دور بر خانه کعبه دیگه برای هیچ جایی خدا این عبادت را مشروع نکرده در مدینه این طواف این عبادت مشروع نیست در بیت المقدس این عبادت مشروع نبوده اگر کسی عبادت کرده مثل همین این تواف را کرده در بیت المقدس دور بر سخره اون هم مثل همین توافه هایی که دور بر کبره ها هستند مردم میگن که بابا اگر ما تواف میکنیم کبر ولی را یا کبر نبی را یا کبر شخصیت را این احترام او هست من از شما میپرسم آیا سرور کائنات صلی الله علیه و سلم حیات طیبه با بود و پیغمبر علیه السلام در جمع صحابه بود در جمع اهل بیتش بود آیا یک روایت ولو هم ضعیف که میتواند ثابت کند شاید که روایتی بسازد یک روایتی که صحتی داشته باشد آیا پیغمبر علیه السلام ذات مقدس شرکت ثواب کرده از مهاجرین و از انصار از اهل بیت از ازواج متحرات هیچ احدی ذات مقدس پیغمبر اسلام را که سید الاولین و الاخرین است ثواب نکرده اگر کرده و هاتو برهانتون اگر شخص محمد صلی اللہ علیہ تواب نمیشه آیا شخص که پیغمبر علیه السلام را کتی سجده کرده کتی رتو کرده وقتی که تفصال شد که در ایران و در روم اتاخر اتاخر را سجده می کنن شما به ما اجازه بدهید سجده تعظیمی انجام بدید انحنای راست این هم سجده را تقسیم کردن به سجده عبادتی و سجده تعظیمی رسول علیه السلام فرمودن اگر من اجازه سجده تعظیم را برای مخلوق می دادم من اول اجازه می دادم که زنان در برابر شهرات سجده تعظیم من به هیچ احدی اجازه سجده نمی دم چرا؟ ان المساجد لله ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا یعنی سجده به خدا اختصاص دارن چه سجده تعظیمی چه سجده در دین اسلام در دین پیغمبر اسلام سروران گرامی سجده یک عبادتی بوده است که به معنای پیشانی را به زمین گذاشتن که از آدم علیه السلام تا یوم نهازا در هیچ دینی برای مخلوق انجام نگرفته خورا شما هم در ذهن شما آید اعتراض که پرشتگان پس کتور متوجه ارزم باشید شما هم که وقتی ما هم عادت کردیم طلبه را درس که طلبه طرف دیگه نگاه کنه هم حواظ حرف میشه شما هم که ماشاءالله اون طرف اون طرف نگاه کنید ما هم حیران میشه اینا اصلا خوش آید سجده این عبادت حق اختصاصی خدای عز و جل همه انبیاء الله را سجده کرده هیچ دینی از دینهای آسمانی در دنیا نبوده که این عبادت در اون دین انجام نگیرد سجده به معنای وضع جبه است این عبادت هم به خدا اختصاص دارد امروز واقعا دیده میشه انسانهای بیخبر انسانهای عاشق همین سجده را میبرند در برابر قبر انجام در حالی که الله مرات به ما دستور اکید داده است که سجده خدا را بکنید حالا این همه نمیدانند من اون آیه ها را اگر تلاوت کنم که خدای عز و جل دستور سجده داده تا جای خدا هم حکایت کرده که همه مخلوقات من خدا را سجده می و کثیر من یک عده از انسان امروز این سجده مجانی میره برای غیر خدا انجام میگیره و بعد هم میگم که عبادت حق خدا عبادت چیه سرورا میگرم برای ساده ساده حرف میزنم این سجده عبادت اگر نیست پس من نوبت رسول سجده این عبادت به خدای لایزال اقتصاد دارد و هنگامی که خود از ملک سبا بازدید کرد و حضرت سلیمان هم خود از کرد دید به هدهد نیست بسیار هم خشم و تهدید کرد مالی لا ارال هدهد مالی لا ارال انکان من الغائبین من چرا هدهد را نمی بینم هدهد غائبه کجای هدهد من نمی نمیبینم یا غایبه مردم میگن انبیاء علیه السلام اولیاء غیب میدانند اونهایی که هزاران سال هم قبل از دنیا رفتند و در جنت بری در روح و ریحان و جنت نعیم هم میگه از حال ما مطلعند ما را می میشنوند این پیغمبر عظیم و شان پدرش هم پیغمبر با امکانات عظیمی هم نوازش شده امتیازاتی این دو پدر و فرزند دارند که بسیار از انبیا ندارند قرآن حکایت میکند که پدر و فرزند نوازش شدن به نعمتهای دنیا و به نعمتهای دین تا جایی که علمنا من سقطه صدای مرکب فاصله ها به سمع پیغمبر خدا ابلاغش می کند و می رسد و پیغمبر وقتی این صدای مرسل می بیند چقدر خود را غرق در نعمتهای خدای متعال می داند وقتی صدای مرسل شنید حضرت شروع به تدرک رب دینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلى والدي وانا آمن صالح وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين این تضرع حضرت سلیمان علیه السلام وقتی به این نعمت عظیم میبیند من صدا و سخنرانی منشرم میشنوم چقدر از خدا تشکر کرد همین سلیمان علیه السلام خود خدا میخواهد تحریف کنه تاریخ مفسری می نویسن که آب ساته بود هست ضرور به ضرورت به آب هست خدا رفته برای بادبی به تعبیر تون نباشد وزیر خارجه حضرت سلیمان رفته دنیا را بادبید می کند حضرت خشم که اگر هدهد غایب وقتی سقرب مالی الله علی الهدهد امکان من الغایبی من نمی بینم هدهد یا غایبه و دید که هنوز هم هدهد خود را شناسایی نکرد و نه آمد به جلو و که فرمان بشنود حضرت سلیمان علیه السلام فرمود لو عذبنه عذابا شدیدا او لعذبهنه او لیأتینی بسلطان مبین اگر این هدهد غائب باشد بدون اجازه یا عذاب شدید میده او را یا ذبحش میکنن یا برای غیبت خودش یک دلیل واضحی ارائه ده این تهدید بزرگ را یک سلطان روی زمین میکند برای یک خودهود مرغ سلیمان مسکی فمکس غیر بعید مدتی طولانی نگذشت خود رسید کرتی دیگران گزارش دادن آقا خیلی امروز خشمه وقتی به محضر آقا رسید سلام علیک وقتی آقا پرسید کجا بودی جواب داد احط بما لم تهت به احط بما لم تهت به وجئتك من سبع بنبع یقین من به جاها رفتم بازدید کردم و برگشتم که سلیمان تا الان شما اونجا قدم نگذاشتی احوال سیاسی احوال افتهای ذهنی این قوم را بیان می کند ولی از اون طرف من زیاد نمیرم و من نقطه اصلی که افت مذهبی این قوم سوارا که در صنعا بود و در یمن اصطلاح جنوبی اینجا هست هدهد چقدر حضرت سلیمان را داخت کرد میگن قومی که از نظر ذهنی افتارا وجد و امرأتن تملکهم زنی مالک حکومت آنها را و ریاست حکومت آنها را به دست دارد و من کل شین و لها عرش بسیاری امکانات دنیا دارد تجهیزات دارد لیکن حق خدا را ضایع کردن و دبتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله سلیمان این همه اقتدار برای این است که حق خدا احیا بشه انبیاء علیهم السلام برای برقراری حق خدا که انسانها ضایع کردن انبیا معمول شدن که پیام برسانن و حق خدا را انسانها ادا کنن عزیزان من خدا از ما چه میخواهد الله از ما بندگان که این همه نوازش را کرده این همه پر خاکی را با تمام امکانات در اختیار ما گذاشته خدا از ما چه توقعی دارد الله از ما چه میخواهد عبادت عبادت که الله از مش سجده خالصانه میخواهد خودم داد کرده میگه ببین وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله چقدر افت کردنی انسان ها پس شدن که سجده یک عبادت حق اقتصادی خدا هست خانم ملکی با تمام مردم یمن و عراقین سلطنت در برابر یک خورشیدی که پشت عبرها پنهان می شود سرخم می کنند و سجده می کنند و این همه اقتدار خدا به شما داده سلیمان با تحریف میکنن که حق خدا را نتیره ظاهر کردن الله یسر لله الذي یخرج الخبع فی السماوات والارض چرا اون خدا را نیایش نمی یعنی سجده نمی که همه چیز را او به وجود آورده هم در آسمان ها و هم در زمین حالا من زیاد توفیق اینجا نمیدم نقطه اصلی ببین اصل مذهبی سبایی ها سجده خورشید بود سجده عبادت هست حق اختصاصی الله هست امروز مسلمان 1400 سال از خدا بیخبر از قرآن بیخبر از دین بیخبر خود تو مجانی قبر سجده بدون کوچکترین چرا قبر سجده می کنن و بعضی ها انسان های زنده را هم سجده می اگر ناراحت نشی پیرها میان این طرف بودم فحش میگفتم نمیشی آیا در جنای پای رسول الله کسی سجده کرده رسول الله که به خدا قسم صحابه قدرت بودن در برابر پیغمبر که پیغمبر میاد صحابه تخن نمی یک روزی که تکان پیغمبر گفت نه خود خود بیچاره همه گزارش روی صدق میدهد این حیرت شما علم الغیب حاضر و ناظر یکی را میگفت ولی را صدا میزد گفت چرا ولی بی خبر را صدا میزنی گفت مسئله اینجایه اون ولی را که من صدا میزنم من او را بر خودم حاضر و ناظر در جمیع اوقات میدانم ما با خودت چه فرقی دارم در جمیع اوقات و در جمیع اماکن حاضر و ناظر الله است کنون بیچاره این داستان افسانه نیست این نسل الهیه قرآن عظیم است سوره نمل این همه گزارش را میدهد به حضرت سلیمان علیه السلام که اینها خوشی نفرد نمی اینها چنان افت دارن افت مذهبی ها خیلی زیاده خود خودم تاق الله یفسدو لله الذي یخرج الخبع میگوید تحریز میکنن حضرت سلیمان را که خالق را ول کردن و در برابر یک خورشید مخلوق که با ابراهام وقتی میشود میروند تعظیمش میکنند و سجدهش میکنند و نگفته نماند دین اسلام سه مورد که خورشید پرستان خورشید از سجده ما ممنوع از سجده خدا هم هستیم هنگامی که خورشید طلوع میکند و نصف نهار و هنگام خورشید غروب میکند دین اسلام ما را از سجده خدا ممنوع کرده مشابهت نباشد با آنهایی که خورشید را در این سه مورد خیلی تعظیم میکنند تازه که معبود میآید هم تعظیم میشه به نصف نهار که میرسد هم خیلی تعظیم میشه وقتی غروب میکنند دین اسلام تمام سجده ها را از ما ممنوع کرده نفل و فرض و همه چیز ما به خاطر حضرت سلیمان علیه السلام باور نکرد شاهد قرآن سننظر أتذكر أم كنت من الغائبين ایران مردم و اولیاء را کجا به کجا غیبدان می سر کنه خاکی خودش پیغمبر عظیم و شان هست و فرزند یک پیغمبر عظیم و شان هست خود خود بیچاره گزارش میدهد دهد باورش نمی آید سنن رو اصدت انتم که من در بعدا چقدر اعتقاداتی درست کردن بعضی امیر خدا مولاها البته در قدیم بود شاید در پتوکی بات کرد حضرت مولا صاحب تو بود تو کتاب نگاه کن مریضی من تو خودت میدانی خودت دانی درد مارا این پیغمبر عظیم و شان این گزارش راست را هنوز میگه من تحقیق میکنم اینجا هم قرآن دارد به جهان می میدهد که یک حاکم و یک مسئول با اولین گزارش وارد عمل نشود بنگرد تحقیق کند یه گناهی را زیر سال نبرند تفحص کنند آیا گزارش کنندگان گزارش درستی دادند این گزارشگر است و یک پیغمبر مدبر مفسر می نیسته وقت حدود این گزارش را که داد حضرت سلیمان علیه السلام سکوت کرد گفت حالا گفت آب کجا نزدیکه چشمهای مرغ سلیمان چنان ذربینند ای امریکایی خبر نشد از این ذربینه های امریکا که عمق آب را و دریا را و غیره را تشینه خیلی ماهر تر بود کف چشمهای در بینش خوب کار میکنه آب چقدر دوره فاصله نشان داد آب دادن آب لشکر وضو گرفتند و آشامیدند و رفع حاجت شد و حالا بیا هد هد سنن دور صدق کم کنت من الفاظی همه کتابی هذا این نامه مرا بیبری به خانم بلقیس تفقید میکنی و جواب را برای من میاد. ببینم که چی میگی فورا نامه را برداشت فرمان رب العالمین سبحان الله الله سبحانه و تعالی خود خود را سفیر حضرت سلیمان کرده نام رسانه نام برده شد نامه ای که سبحان الله چقدر نامه مختصر و زیبا بسم الله الرحمن الرحیم با نام خدا من سلیمان این نامه از جانب سلیمان ابن داود السلام علی من اتبع خدا قرآن قد گفته انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمی این نام جانب سلیمان هست نامه ممهور مکتوب خدا نبی جانت تحویل قانون در حال استراحت بود روی سینهش داشت خان که و دادم نامه منحوره و کرد قوم ماشاءالله نامه ای که همه تهدید نامه ای که نقشی گذاشته سلیمان ابن داوود نامه سلیمان هست ابن داوود سلام بر کسی که اتباع هدایت کند سلیمان هم شخص معمولی نیست سلیمان کسی هست که مستعین بسم الله الرحمن الرحیم هست پشتیبان سلیمان الله هست که دا کثیر الغفران و دائم الغفران الله تعالی علیه و مسلمین سرکشی و تمرد جائز نیست در حال تسلیمی خانم بلکیس بیا خانم بلکیس هم خیلی واقعا خانم عاقلی بود از خانم هایی که از اولان آنها تاریخ شده است تحسین شده است قرآن گرامی خانم بلکیس ہے خانم بلکیس فوراً مجلس شورای خود را منعقد کرد خود آنها گفت مردم القی الی کتاب کریح نامه بسیار معزز آمده تهدید را تلخ جواب نداد عقل خانم را خدا گاهی عقل میدهد و گاهی مرد را عقل میدهد خانم عقل کنه خیلی کمن این جمله است اغلا خانم بلکیس هست اگرچه در حال حاضر خانم بلکیس مسلمان نیست لیکن به اصطلاح منطقیا بالقوه مسلمان هست این عقل همه از اونجای خانم بلکیس مجلس شورای خود را منعقد کرد گفت خب مشوره میدید چه کار کنم اون سردمداران لشکر و عراقین سلطنت گفت اصلا نمیخواد جواب بده اگر برای جنگی نحن اولو قوت و اولو باطن شدید ما همه تجهیزات داریم آماده می جنگیم و امر الیک فانظریم الله تعمرین دستور به شما هست ما که برای جنگ آماده ایم اگر بنا باشد کسی با ما بجنگه تجهیزات نظامی و مالی ما کامل هست اینجا عقل خانم بلکیس کار کرد و چیز خوبی دو بله اگر جنگیدیم و غلبت کردیم که بده ها و اگر شکست خوردی میدانی چه حشر بدی دخلوا قریتا افسدوها جالو عزت اهلها بالله وكذلك یفعلون او آقا به جهنم مطلوب میشه برای معززین آنهایی که در هر کشوری معززن حالا برای سکوره های عراق که دیان نامطلوب نیست آنها که برای حکام هست ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون ما میخواهیم آزمایش کنیم که مردی پول است یا همان طوری که میگن نبی خدا هست نه انبیا در برابر پول تسلیم نمیشن هر چقدر پول به انبیا عرضه کنن و هر چقدر پست و ریاست به انبیا عرضه کنن انبیا با نوک پا آنها را میزنن جلو من امتحان میکنم انی مرسلتون الیه بهدیت فناظرتون بما یرجع المرسلون تحریف کرد دو تا چنین برنامه شده دارن میان سبحان الله حدايا میارن رویندگان گویندگان در تفسیر جلاله و الله عالم این داستان هزار کنیز و هزار کنیز و غلام و چند صد خشت طلا و بسیاری از خوشبویی ها و عطرها برای حضرت سلیمان اعدام کرد حضرت سلیمان را خبر دادن دارم میان دستور داریم مسیر خیابان را همه تلاف فرش و چنان امکاناتی را جلوی مسیر را آنها تدارک دیدن دیوها که وقت سفیران خانم ملکیس با هدایه ناچیز خود آمدن و مثل مثل این بود که پیش یک میلیاردر و میلیونر یک شخصی صد هزار تومن هدیه صد هزار تومن برای یک انسان میلیونر میلیاردر این همین حیثیت را داشت به هر حال تحویل شد خانم بلکیس آخر مسلمان شد تو ما سلیمان لله رب العالمین خدا کند که غیر خدا را سجده نکنیم یکی از بلاهای زشتی که الان پیدا شده قربانی یک عبادت هست امروز در جلوی حاجی و معتمر می کشن. این هم از دیدگاه قرآن از دیدگاه فقه اهل سنت اگر گوشت تو قصاب خانه و منزل در خدمت شما ده تا دوستان نه صد تا دوست شما مرد باشید بکشید و تمام مهمانان حاجی صاحب را پذیرایی کنید که نانه این هم یک پدیده به خدا قسم وقت من تمام شده لحاظا من به شما یک دلیل میگم آیا پیغمبر اسلام مهاجرین و انصار خلقای راشدین اهل بیت حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وقتی که سرور کائنات از غذا برمیگشت از غضبات برمیگشت از حج و عمره برمیگشت در جلوی پیغمبر کا و گوسفند شتر کشته میشد یک دلیل در باب دین ما مغلد مهدی ما عقل را اینجا به کنار میگذاریم بگیم یک دلیل ساده بیارید یک رفیل کیه این خاتی ها کیه این با چنیتی رفتن چنیتی برگشتن خوب و خوب مغفور شدند و ماشاءالله خوش به حال بود و نظر بالله با هر کی بودن رفتند و برگشتن که خواهید چرا خلاف اسلام حالا تازه تازه این حرفا رو به قاتل خاطر میزنم که شما هم حالا من با کسی دیگر کار ندارم شما هم دارید تقلید میکنید دوستان شما هم تقلید میکنند. این کار علما نشستن شما کم از کم پار خلاف اسلام خلاف اسلام چرا کار حالا من جرأت نمی کنم علماء بزرگ نشستم که من اون اعتقاد خود را بیان کنم خلاصه وقت من تمامه اللہ تعالیٰ تو کنے تما ہم بندگان مخلص و عبادت کنے دے اللہ واسی واخر دعوانا الحمدللہ